وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا Na pale tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia isipokuwa Iblisi. Akasema je, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أكسما hebu nambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu ukiniakhirisha mpaka siku ya kiyama hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaa'ukum jazaa'an mawfura akasema Mwenyezi Mungu ondokelea mbali atakayekufuata katika wao basi jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu malipo ya kutimia واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako, na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu. nashirikiana nao katika mali na wana na waahidi na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake. Hakika yeye ni mwenye kukurehemuni nyinyi. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا Na inapokufikieni taabu katika bahari, hao mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu. Na anapokuvueni mkafika nchi kavu, mnageuka ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha afa amintum an yakhsifa bikum janiba albarri au yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila je meaminisha mmeaminisha ya kuwa hatakudidimizeni upande wowote katika nchi kavu au kwamba hatakuleteni tufani la kokoto kisha msipate wa kumtegemea أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أما mmeainisha ya hatakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru na kisha msipate kukunusuruni nasi. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Na hakika tumewatukuza wanadamu na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na Mwenyezi Mungu anakumbusha asili ya kuumba na uadui baina ya mwanadamu na iblisi. Pale alipowaambia malaika msujudieni Adamu kwa kumwamkia na kumheshimu kwa kumuinamia. Hapo hapo akasujudu isipokuwa Iblisi akakataa. Na akasema kwa chuki, "Vipi nimsujudie uliyemuumba kwa udongo na hali mimi umeniumba kwa moto? Mimi ni bora kuliko yeye." Iblisi akasema, "Ewe Mola wangu mlezi, hebu nambie habari za huyu uliyemtukuza juu yangu, ukaniamrisha nimsujudie. Kwa nini ukamtukuza kuliko mimi?" na mimi ni bora kuliko yeye. Na hapa kwa utukufu wako, ukinibakisha ni hai mpaka siku ya kiyama, basi nitawahiliki dhuria zao watawazaa kwa kuwa huri, isipokuwa wachache tu kati yao walinda na kuhifadhi. Mola akamwambia kwa kumtisha na kumlegezea kamba, endelea na shani yako uliyojichagulia kuifuata. Atakayekutii wewe katika wana wa Adamu, basi jehanamu itakuwa ndiyo malipo yako na yao malipo ya kutosha yaliyokamilika. Na wazuge na wavute kwa kuwaitwa muasi Mwenyezi Mungu hao na waweza miongoni mwao. Nafanya kila juhudi yako ya namna zote za udanganyifu. Nashirikiana nao katika kuchuma mali ya haramu na kuyatumia kwa haramu na kuwafurahisha watoto na kuwaghuri wafanye fisadi na wape ahadi za uongo kama kuwa miungu yao itawaombea na kuwa watapata utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nasaba zao. Na shetani hawaahidi wafuasi wake ila kwa udanganyifu na uficho. Ama waja wangu walionisafiania mimi wewe huna uwezo wa kuwapotoa kwa kuwa wao wanamtegemea Mola wao mlezi na yeye anatosha kabisa kuwa ni wakuwa nusuru wakimtaka msaada wa kusalimika nawe. Mola wenu mlezi ni peke yake ndiye anaziendesha merikebu baharini ambazo kwazo nyinyi mnatafuta manufaa kwa biashara na mingineyo. Ye daima ni mwenye rehema kwenu. Mkisibiwa na madhara na mkakabiliwa na hatari katika bahari, ukukimbieni wote hao muombao kwa haja zenu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwani nyinyi hapo hamumkumbuki mwinginewe, lakini akishakuvueni na kuzama na kukufikisheni nchikavu, mnache tauhidi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na mnakufuru neema. Ndiyo mtindo wa binadamu daima kukata neema. Na hapo tukishakuvueni mkafika nchikavu kwani ndiyo mmeaminisha kuwa basi haikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hasha, akitaka anaweza akaipindua ardhi ikakuteketezeni chini yake. Na akitaka atakupelekeni upepo mkali, ukutupieni kokoto na mawe, na wala msipate kukulindeni na kupateni. Au nyinyi mmeaminisha kuwa Mola wenu mlezi hata kurejesheni tena baharini na akuleteeni tufani la pepo livunjilie mbali hicho chombo chenu akakuzamisheni kwa sababu ya kutothamini neema yake pale alipokokoeni mara ya kwanza tena hapo hamtapata ukukuteteeni kwetu kwa tulio kufanyieni ili mpate kusalimika na hakika sisi tumewatukuza wana wa Adamu kwa kuwapa ubuzuri ilonyoka na matamshi na uwezo kuhiari mambo. Na tukawapa heshima na utukufu pindi wa kitii. Na tukawapakia nchi kavu juu ya wanyama na baharini katika merikebu na tukawaruzuku vitu vitamu na tukawafadhilisha fadhila kubwa kuliko viumbe vingi kwa kuwapa akili na kuweza kufikiri.